บุ๊กทูแปดสิบแปดโอสัมเดสิตอีโอสัมอดีตการของกริยาช่วยสอง prošlost modalnih glagola dva ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา Moj sin ne htede se igrati sa lutkom. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล Moja čerka ne htede igrati futbal. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน Moja žena ne htede igrati šah sa mnom. ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Moja deca nehtedoše ići u šetnju. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Oni nehtedoše pospremiti sobu. พวกเขาไม่อยากไปนอน Oni nehtedoše ići u krevet. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม On ne smede jesti sladoled. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต On ne smede jesti čokoladu. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน On ne smede jesti bombone. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Ja smedoh nešto zaželeti. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Ja smedoh kupiti sebi h a l i n u ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต ja smedoh uzeti sebi jednu pralinu. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Smede li ti pušiti u avionu? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Smede li ti piti pivo u bolnici? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ smede li ti povesti psa u hotel? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Na raspustu deca smedoše ostati duže vani. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Oni smedoše dugo se igrati u dvorištu. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Oni smedoše dugo ostati budni.